kugurura amatohoza yihuta ku burundi muraza gukurikira bamwe n'abandi icyo bibaza mu kuri mbere mukurikire na nuko leta leta y'u Burundi ibi ibicishije ku muvugizi wayo uko ibona kuvyerekeye uwo mugwi wa oni uraba ibijanye n'agateka ka zina muntu interano yawe atubwire ibyavuye mu kiganiro abagize uwo mugwi wa oni bagiranye n'abamenyesha makuru aho mbere abo bahinga bamenyesheje ko naho uburundi buzova muri ya sentare mpuzamakungu CPI iyo sentare izobandanya ikurikirana abakoze amabi mu Burundi urongoye uwo mugwi wa ONU ugizwe n'abantu batatu yamenyesheje muri icyo kiganiro n’abamenyeshamakuru makuru ko amabi yakozwe kuva mu mpera z'ukwa kane mu bihumbi na cumi na gatanu no kuri iri zuba gikorwa ku kibazo cyo kumenya ukuntu abagize uyu mugwi batohoje ku Burundi kandi leta y'u Burundi itabemereye gushika mu gihugu abagize uyu mugwi bamenyesheje ko begeranije ibishinga ntahe amajana atanu bimwe by'abahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi ibindi by'abasigaye mu gihugu ni n'ibindi uyu mugwi ubajije kuca uvuga mu gihe leta y'u Burundi yemeza ko amahoro n'umutekano birangwa mu gihugu umugwi w'abo bahinga batatu ba onu uvuga ko amabi abandanya akogwa nk'ayakozwe mu mezi aheze aricyo gituma abo bahinga basaba sentare mpuzamakungu CPI kugurura amatohoza ku Burundi vuba abamenyesha bashatse kumenya igituma uyo mugwi usaba ayo matohoza mu gihe leta y'u Burundi yamenyesheje ko izova muri iyo sentare kuwa mirongo ibiri n'indwi igitugutu uyu mwaka kuri ico kibazo uyo mugwi wa ONU usigura ko sepeyi yuguruye amatohoza yibanze ku igenekerezo rya mirongo ibiri na 25 z'ukwa kane mu bihumbi bibiri na na cumi gatandatu kugira ngo irabe ko ivyaha vyakozwe mu Burundi biri muri vyo iyo sentare yokorerako uyo mugwi ukamenyesha ko gushika iryo genekerezo ibibazo uburundi ngo bubwirizwa kuguma bukorana na CPI ngo kandi nyuma y'iryo sango iyo sentare mpuzamakungu ngo izoguma ifise ububasha bwo gutohoza no gucira urubanza uwo wese yagirizwa ibyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu igihe azoba yabikoze imbere y'iyo tariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwicumi uyu mwaka uyu mugwi wa ONU ugizwe n'abantu batatu umunya umunyabene n'umwongereza ushikirije ibi mu gihe haherutse gushigwaho mu nama nshingamateka y'u Burundi umugwi w'abantu cumi na babiri ujeje kwihweza icegeranyo casohowe n'uwo mugwi ujeje gutohoza amabi yakozwe mu Burundi mu bihumbi bibiri na na cumi gatanu mu mugambwe sendede fdd uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nawone waratunganije imyerekano hano mu gisagara cya bujumbura ngo mu ntumbero yo kuyamiriza icegeranyo giheruka gusohorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibicishije kurabo abo bahinga batatu nk'uko mireka nyangejeje kubatubwira reka pascal niyo yankunze yakurikiranye ibijyanye n'iyo myerekano atubwira uko byari byifashe twaraducakiye ntibayimenya mukama bikira mariya abagumyabanga baguriyemwo urwaruka rw'imbonerakure n'imyambaro ibaranga bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu bariko bazunguruka mu mabarabara ya hano mu gisagara cya bujumbura baca imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'ibihugu bitandukanye ubutumwa batanga babutumbereza cane cane umugwi wawe ni wakoze icegeranyo ku burundi mu bijyanye n'agateka kazina muntu bati ntaco uzoshikako umugwi wirengagiza ukuri reka ngo abibaza bose ko igihugu kizohava kibava mu minwe ngo nibateshwe bate igihugu cyacu biyahura bavuga ya muhe batinda bagaramye nakora ko cyaracakiwe cyaracakiwe ngo na karyo ko kwerekana ko ibyo bitakiyashoboka murazi yuko amaremena yose amakudeta yose baje kuyaterera hano mu gisagara cya bujumbura muri meri yacu none natwe tujya kubemeza kirazira kirazira niba uzosubire akagwita amaremenanya kaguma karashigikira yatiyambirije iyo myiyerekano rero ikaba yari yatumiwemo n'abamenyeshamakuru bo mu bihugu bitandukanye nka kenya na tanzania heza umwegere oya ntumutinye mubiyage ntakibuza murabiheza muri leta y'u Burundi ngo nyabona ibijyanye n'icyo cegeranyo ngo nta fatiro bifise ngo kuko birimwo ibirimwo bigaragara ko bihengamye ngo narijya ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gushikiriza ko kivavanuye na sentare mpuzamakungu CPI reka mukurikirane Philippe nzobona riba n'umunyamabanga akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi byogenda gute ngo usohora icyegeranyo ukongera ugasaba n'ibyokorwa mu gihe wiyemerera ko udafise ibyo ufatira ko bikwiye wowe kwemeza gute ko ufise ibyemezo mu gihe abo wita ibyabona byaguhaye inkuru aribo bo bagirizwa kuba barakoze ibyaha aha tuvuga ibyo abagize uwo mugwi babwiwe n'abari ku isonga mu migumuko baciye bahungira mu gihugu duhana imbibe cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda nacyo kikaba cyahawe n'abanyaburaya ikiraka cyo guhungabanya umutekano mu burundi cyangwa bahungiye mu gihugu cy'ububirigi ari nacyo gitegura gikongera kigashikiriza ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya ingingo z'agahotoro zose zifatirwa burundi wotegera gute kandi ugaha agaciro icyegeranyo atanamwe kivuga ibitero byagizwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho igiva mu gihugu cy'u rwanda n'abasirikare b'abana bafatiwe ku rugamba bakanerekwa abaseruka ibihugu byabo imbere yo gushikirizwa ababyeyi imbere y'ishyirahamwe unicef rikaba ari cyabona mukamenya yuko bisanzwe bizwi ko kwinjiza abana mu migwigwana ari icyaha cyo mu ntambara uwo mugwi wubabuka kuvuga gute ko ubutegetsi bwo Burundi atashaka bufise yo kurwanya kudahana ibyaha kandi hari abantu batari bake harimo mbere n'abajejwe umutekano bakoze ibyo byaha bafashwe baciriwe imanza ubu bari mu mabohero mu gihe abandi bagirizwa ibyaha harimo n'abashatse gutembagaza ubutegetsi imitahe yo kubarondeza no kubahagarika yasohotse naho ibihugu bibahaye indaro bidashaka kubafata mu gihe mu myanzuro y'icyo cyegeranyo rero gisaba ko sentare mpanabyaha mpuzamakungu yonyarutsa kugurura amatohoza ku burundi bijye kwerekana no kugaragaza yuko amakenga leta y'uburundi yari ifise kucaba cyaratumye ukwemeza ihutihuti ingingo yo gushyiraho uwo mugwi yari ifise ayifatiye leta y'u Burundi ikaba yasiguye bihagije igituma itashobora gukorana n'uwo mugwi kubera ko kuva mu ntango wari wamaze kwerekana aho uhengamiye mu kwanga guha agaciro ibyashyikirijwe na leta na cyane cyane no mu kwanga kubishyira ahabona ubu rero ibyemezo kongera buratangaza yuko uvavanuye n'iyo sentare ikorera ku vyegeranyo bifise intumbero za politiki mu kwitwararika gucinyiza ibihugu bimwe bimwe mu gihe ibindi navyo ica yirabira hirya ico kigerago gishaka guta mu rudobi amakungu kije kwerekana yuko ingingo uburundi bwafashe bwayifashe hageze kandi ko utazoyibanduka ko kubera uko kwiyobagiza nkana ku murimo uhambaye nk'uwo ufise inkurikizi kuri kazoza k'igihugu cose ariko se rihambaye ryerekana ubuntu buke bw'abagize amatohoza leta y'uburundi ibona ko ico cegeranyo cabo gihengamye cuzuye ibinyoma ko idashobora kucemera ikaba isabye rero inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu kudaha agaciro na gatoyi ibyo gisaba kuko gibiza intumbero za politiki ku bijyanye n'ikibazo cy'impunzi leta y'u Burundi ikaba ishimishwa n'uko izo mpunzi ziko zirataha ku bwinshi kandi ku gushaka kwazo gushika n'aho zigumukana ishyirahamwe hcr ryahiga imanga mu kuzirekura ngo zitahe aha rero leta y'u Burundi ikaba yibaza igituma ishyirahamwe yaseye ryankira impunzi gutaha Domiciano ndayizeye nawe yahoze arongoye kino gihugu cacu cy'u Burundi amenyesha ko uburundi butari bukwiye kwanka ibyegeranyo bisohogwa n'imigwi itandukanye ngo nyabuna ni byiza ko igihugu kibitaba citaba iyo sentare hama arukwera kikezwa gutyo uwo wese sepeyi ngo izohamagara akayitaba haba ku ruhande rwa leta canke ku ruhande kwabo bivuga yuko bahatswe gutembagaza ubutegetsi reka dukurikirane domisiyano ndayizeye bwa mbere kubona ayo mashyirahamwe mpuzamakungu ariho leta y'u Burundi ikaba yarasinye kuyinjiramo uretse iryo shyirahamwe mpuzamakungu woni hariho n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika hakabaho n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri aka karere ni uko tumaze kubona yuko tutiyujuje kuko ayo mashyirahamwe yose arakurikirana ibya politiki arakurikirana iby'ubutunzi yuko ingingo ziri mu masezerano wahanye n'ayo makungu zishyirwa mu ngiro gusa ari uko wewe uvyemeye kandi ari wewe vyega niko jewe ndabibona iyo umuntu abishyize ku gikumu amenya yuko nawe nyine bishobora kumugarukako ni ukuvuga yuko aba yemeje ko azokurikirana intumbero y'ayo masezerano yagize hanyuma ayarenze ko agacibwa urubanza cyangwa agakurikiranwa n'ayo makungu rero nicyo rero kibazo turiko uno munsi yuko wemera ikintu no munsi kuko uvuga ngo bizoshikira abandi hanyuma byagushikira ukavuga ngo jewe sindabyemera niyo ngingo turimo murabona nk'igihugu ca kenya byaragishikiye ariko umukuru w'igihugu caho yaragiye aritaba sepeyi hanyuma arataha nubu aracatwara igihugu ciwe urabona igihugu ca sudani barasabye ko agenda aranga ubu hari ibihugu bimwe bimwe agenda arabundabunda kandi murabona ko igihugu ni kinini sinzi rero niba ngaha bifuza yuko tuja mu kibanza cy'igihugu cya Sudan cyangwa niba bibaza yuko twoja mu kibanza cy'igihugu cya Kenya mu kwitaba iyo nama sepe ariko jewe uko ndabibona nuko nuko niba twemera yuko muri iki gihugu dufise ukuri abegwa n'ico kibazo bakaba bemera yuko bafise ukuri bagende bisiguwe uvuga abategetsi n'abatavuga rumwe nabwo abo bose sepe izohamagara baba abo bashatse gukora amakudeta baba abo bicanyi bari mu batavuga rumwe na leta baba n'abo bari muri leta kuko ndazi neza yuko bazoregana mugingo bugingo bareganye umwe umwe wese azitaba azosigura ibintu uko biri hanyuma bagire aho babihagarika umuntu rero iyo ubonye uruhande rumwe ruvuze rutindanse rukagagaza kugira ruba rufise ico gwiyotsa nico abanyagihugu nicyo amakungu acabona abona aho mugombye kuvuga iki aho nshaka kuvuga aba badadaza bavuga ngo ntidushaka kuzogenda kandi ari bo begwa n'icyo kibazo bakavuga ngo ni jewe nzogwicira ngaho iwanje kandi ari wewe uregwa cyangwa uri mu baregwa bisigura yuko mu ncamake haba hari ubwoba ufise ubwoba rero nibwo jewe mvuga nti abantu ntibabwikuremo ikibazo kimaze gushika muri oni mu shirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bakagira bati ni mukirekera abarundi bene ubumwe bwa afurika aho naho bicara imira ndibaza yuko kugeza uno munsi icyo kibazo carafashwe n'ibihugu vyo muri aka karere Narabonye yuko kugeza uno munsi byarananiranye none raporo ya mukapa ntiyatanzwe twese twarayisomye turayizi baravuga bati leta ya kiriya gihugu yaragoranye mwa bakuru b'ibihugu mwe nimugire icyo mufashije kugeza ubu baracarindiriye ishyirahamwe rya afurika ryaragerageje riti tugiye kurungika abantu babamiriye kure urumva ngo turi turagenda tuduga tuja hejuru uni irasunika ikarungika abafasha ngaho abayiserukira leta iti nimutuvireho nimutuvireho n'ugukurikije iti nimutuvireho none twemere rero yuko kuri iyi si ari leta y'u z'ubwenge kuruta isi yose tubyemere gutyo twemere yuko iyi leta y'u Burundi ariyo yonyene ibona ukuri aho kuri tuzi neza ko aburi kuravuga umushyikirazamanza mukuru yego yarabivutse ariko nawe nyine ari munsi y'ijuru riri kuri ubu burundi ari kuri iyi si y'uburundi turazi ukuntu bameze kuko iyo abo bose bariko baravuga ngaha baba bakora neza ntitwari kuja muri izi ngorane abarundi barapfuye batari bake abarundi barahunze batari bake imigambwe myinshi iridodomba n'aba benshi muri aba ubona bagenda muri ayo manama ni iki iyo muhuye ku ruhande barakubwira yuko ari ugukiza gatwe bamwe bamwe barabitubwira ko ari ugukiza agatwe none tuzobandanya muri uwo mukino kugeza ryari bugingo turi turiko turabona yuko igihugu cacu kiriko kiragenda gisubira inyuma mu vy'ubutunzi iyo kurakora ari kugasanga atanyungu biriko birazanira abanyagihugu mu vyerekeye ubuzima bwabo no kubaho kwabo kwa minsi yose naco uri kurakora biba bisigura yuko intumbero wafashe atari nziza ugomba kwisubira kugakosora ibintu bihurire hagati gute abantu bahuze gute bifata inzira yihe inzira igomba gufatwa nimwe nama nabivuze ngira ndabisubiremo dukunde igihugu cyacu. kuko bugingo udakunda igihugu cacu kikunda wowe wenyine, ntabwo uzokorera ba banyagihugu uvuga ngo muri kumwe kuko iri kuraraba abarundi benshi bamwe bari hirya no hino usanga aho bakora hose bakwega bikwegerako ugasanga inyungu y'igihugu iza inyuma y'ibindi mbega uwo munezero uwo mutegetsi w'igihugu azogira cyangwa afise bene wabo bariko barapfa we akaduza amayetaje akaduza ibiki bene wabo bariko barayuza babuze amashuri amashuri bariko barugara amabraseri ariko arugara ariko arapfunga ibisata bimwe bimwe n'ibindi n'ibindi ugasanga iyo eh, seperi iriko irahamagara bamwe iriko irahamagara abandi ugasanga ibintu ngaha mu Burundi biriko birabura kubera amadevize yabuze ngaho wumva yuko uri kurungura iki igihugu rwa rukundo nariko ndavuga ruri hehe wowe niba ufise amanoti menshi y'amarundi uzoyarya uzoya nugira amamiliyoni mirongo itatu ugira amamiliyaridi ijana y'amarundi uzoyarya kandi ngaha tutazi gukora n'urusase ngaha tutazi gukora n'ipine ngaha tutazi gukora n’igikwasho. niyo turiko turacura umupanga cyangwa isuka cyangwa iki dukoresha ibyuma byakozwe n'umuzungu kubura urukundo hagati yacu ni ikibazo gikomeye cyane usanga abarundi twikunda cyane kuruta gukunda abandi ubusanzwe umurundi ahari yagomba kunezerwa yuko abonye bene wabo nabo nyene bamerewe neza wowe ugasohoka ukagenda mu kabare ukagura icupa ukagurira na mwene wanyu nawe nyene akaba afise ubushobozi bwo gushobora kugura nawe nyene kuko bugingo adashoboye kugura uri kuramugira umushumba umusavye ivyo rero ntacyo bitwungura ko na gitoya abana kenshi bivuye ku rubugu ukaza uwo rero akaba ari domisiyano ndayizeye yahoze arongoye kino gihugu cacu cy'u Burundi telefone rero ziruguruye ndabona yuko inimero zirinjira zigaca zivayo ariko nibutse mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ko n'ubunyene mu bandanya mugerageza irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na gatatu canke bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu intererano yanyu tuyirindiriye umuganda wanyu turindiriye kuri izo nimero muri tuhejeje kubaha twibutsa mwebwe abarundi mudukurikirana mu gihugu ko mutubandanye murondera iyo mirongo muyirekere ababene wacu nabone bagire icyo baterereye ego murakoze jewe nagira ndabe ico noterera kuri paul raporo y'uyu w'abahinga jeje kugenzura agateka ka na muntu ariko nubwo benshi batabikunze ariko yongi baba mu minsi ibiri itatu iheze hariho amakuru yigeze guca kuri bbc umenga yari mu minsi ibiri iheze berekana hariho umunywanyi w'umuganga msd yaheruka gufatwa afatwa n'abantu babiri harimo n'umupolisi afatwa nabi cyane ibintu biteye isoni ngo bari kumwe n'umukenyezi wiwe mu ibarabara bari ko binonora mhm. alo erike Eric muri Australia nivyo akunda araza kugaruka harundi ari ku murongo ibirere ntibiriko biratworohereza reka mu kanya duce tuja mu bubirigi twakire Canesius abavyeyi barafakara abarundi gufatira ku burorero bw'ahandi mu bindi bihugu aho aho tubaye cyangwa aho mu micungararo mhm. kugira ngo iyo ibintu bimeze uko turabye bimeze nk'abantu eh, dufatiye nko ku gihugu cya iraq abantu babizi mu bihumbi bibiri na kabiri na gatatu harabaye intari eh, ni ukuvuga ubugenzuzi bwa bwa oni bwakiriya gisata kiraba iby'agateka ka muntu mhm. umugabo baraba iby'ibigwanisho n'abanyanganda hanyuma eh, baravuga oni iravuga iti nta bigwanisho n'abanyanganda twabonye uyu muntu afise yitwa sadamu hussein Mm-hmm. nawe mukaba eh, muzi yuko igihugu cya leta zunze za amerika n'ubwongereza byari byafashe yuko ngo biba bafite ibigwanisho n'ubunyangana yuko baziza kumutera bamugwanye hanyuma eh, loni igiye iravuga yuko atabyo babonye kandi atabiriho mugabo nticyabuje ko bamutera mm-hmm. baramugwanye hanyuma baranamukura no ku butegetsi mugabo loni yari yamaze kwerekana yuko atabiriho none ubu mwarumvise yuko ariho eh, urubanza rwanditswe ku eh, ari minisitiri w'intebe wa eh, w'ubwongereza tony blair mhm. hariho abashinga amateka baramwumvirije baragize icegeranyo ni ukuvuga nashatse kuvuga yuko urwo rwego rwa loni biragoye ko ruhengama kuko ruserukira ibihugu byinshi nubwo hoba harimo ibihugu biba bifitemo inyungu Eh, ni nacyo gituma icyo gihugu cyategerezwa eh, gufashanya n'urwo rwego kugira ngo ntiruhengame mm-hmm. eh, iyo rero bitabaye kuva mu ntango hanyuma hakaba kubyuka kwiyorosa kandi bwamaze guca ibyo niyo kibazo cya mbere mbona kihari ni ukuvuga kutemerera uwo mugwi kugira ngo winjire mu gihugu cy'uburundi hanyuma mu nyuma ukagaruka hinyuza icyo cyegeranyo urumva ko bidafitaniye isano duhagaze aho nyine murabye icyo cyegeranyo abagisohoye bavuga yuko baronse amaraporo ariko batishikiye hano mu burundi mbe ntigishobora kujyamo igifungo bivanye uruhande uru n'uru bivanye naho ni nk'uko muri muhejeje kubivuga n'ibihugu byo babishigikiye cyangwa bitashigikiye iyo ngingo cyangwa ibyavuye muri icyo cyegeranyo ibyo ubuhinga bukoreshwa mu buryo bwinshi ubuhinga si ku kubonana n'uyu cyangwa kubona ibintu byubu ibyo byita amanketi ngira ngo abayize amashuri bazi ingene bakora amarosherishe barazi ingene bakora mangete y'ibintu n'ubushakashatsi ntibufatira ngo ni ngombwa jewe nje kubonana nawe medali urabona turiko turavugana mu kenshi ubonana mugabo turashobora kuvugana tukagira ibimenyetso ubuhinga bwa none bwa interineti haba kuraba ibyemezo basanze mu bindi bihugu nk'aho mu mbibe bakabahamagara bakaza bakabonana hanyuma bagakurikirana bakurikiranye na bijya abantu bavuga n'ibi abanyamakuru mushikiriza itangazamakuru rivuga hanyuma bakabikurikirana bakaraba bakavugana n'inzego zo ngaho mu gihugu naho bataba mu biro byatsi none urizera yuko boba bararonde dufate nk'izi nzego zo ngaha eh, kugira ibyo icyo cegeranyo kibemwo ibivuye ku mpande zose canke eh, ko leta y'u Burundi yo yagiriza ati nyabuna abagize ico batanga canke mu byo berekanye benshi arabashatse dufate nko guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ari naco gituma mbere mwumvise ko umuvugizi wa leta avuga yuko gihengamye mbere ngo kirimo hanyuma bagakora bisanzuye muri icyo gihe bakaronka e, ibyo musangiye nibyo byari kuba na byiza mbere mhm. ni ukuvuga ibyo leta yishimiye n'ibyo Ah, batavuga rumwe cyane abariko barondera ibindi nabo nyene barondeye neza y'igihugu umugabo bishimira ivyo rero bitabaye nuko bari kuza kwifuka bwamaze guca niko mhm. nabivuze mu ntango mu ntango mhm. kandi urumva uba wabikoze eh, nk'uko babivuga nka ngo kipe icyegeranyo muri make rero urizera yuko na leta y'u Burundi bifitemo uruhare eh, eh, kirashobora no gufatira urabona mhm. ngaho ingene ibintu bimeze hariho ibivugwa bijyana n'intwaro eh, akaba n'ibindi abantu usanga bafite nabo bari ku butegetsi mhm. uko babibona kuko umuntu ni n'amategeko y'intwaro umugabo we afite n'iyindi myumvire yiwe ukunda vyumva mhm. rero ibyo rero si ukuvuga yuko muri leta badashobora kuganira n'izo ntumwa cyangwa ngo batange ibyiyumviro byabo ku gahanga kabo ni ukuvuga ka ka muntu kagiye kaneziyusi canke kawe we medali mugabo utavugira isanganiro canke je ntavugisha iramwe nkorera ego nuko bimeze rero mugabo byose bigira agaciro kakandinye mhm. kuko mba ndabifise ko eh, uburenganzira kandi nkaba ndabifisemwo n'ubumenyi hanyuma nkabikurikirana muri iyo nzira ego none rero kubona yuko abwe wewe kabunyagihugu nk'uko uhejeje kubivuga ubona ari igiki cyari gikwiye gukogwa leta y'u Burundi nibareke ayo matoza akogwe bitabe iyo sentare nk'uko umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano bimenyesheje hama bagirizanye ikinyoma kije habona kuri wewe ubona byogenda gute kugira umuntu arabe ko yotora inyishu irama ubwa mbere kugira ngo habe muri jewe imbere yo kugira kuri kibazo nagomba kuvuga hajya harimo ingaruka mbi nyinshi iyo loni imaze kwagiriza tumaze kubibona ibihugu byinshi yagirije hama hakabamo n'ingorane mhm. eh, urumva iyo loni imaze kwagiriza ubutegetsi ni ukuvuga ubutegetsi butegerezwa kuraba eh, bukisuzuma kuko hajya umuntu akuraba cyane akakwibutsa kwambara mhm. Eh, rero ubutegetsi bwateza kwisuzumaho kurondera kurwana n'icyo cyegeranyo ahubwo bakaraba inzira yo kurwanya ibyo bagirizwa urumva ntihararengerana eh, eh, ntihararengerana gato urumva urazi ko mu kirundi tuvuga tuti nta mwotsi ubaho atamuriro ni ukuvuga inzu iri ku nta guhisha umwotsi umwotsi biri kwirashya mhm. eh, bishake bibi ibimenyetso bibe bitari byo mugabo leta itegerezwa kubifatira ko nka aho kurondera ku byamagana kubishyira kure mugabo urabona umugani kariho bakabona yuko ariho agahase kandi benshi baramaze kuza baranabivuga baravuga yuko ari abapfa eh, hariho n'amatohoza mhm. eh, rero hari ababikoresha mu zindi mu zindi nzira hanyuma rero mugabo rero leta wumva ubwo ni uruhara rwa leta eh, iriho yuko eh, ibyo yagirizwa bishoboka bakabigaragaza ko atabiriho hmm. hanyuma niho urwo ruvugiro rwa mbere rwoboneka mu kugaragaza ko atabiriho naho hariho ibimenyetso ibimenyetso ni uko impunzi zitabandanya zihunga hanyuma bahunze bakabafata inzira yo kugaruka mhm. hanyuma abo birirwa baratorwa mu nzuzi n'abandi tukumva yuko atabiriho kuko hari ukuvuga yuko iyo leta inaniwe gukinga umutekano w'abanyagihugu mhm. nk'uko twumva rero harimo agahazi ako gahaze rero ni uko leta yogakorera ko kandi igakorera ko yumva yuko iriko ikosora utunenge cyangwa ubunenge cyangwa amakosa manini e, e, ku neza y'abanyagihugu bayo hanyuma rero mu nyuma bakagira icyo bavuga e, n'uwo mugwi cyangwa n'iyo loni mhm. bafite eh, bavuga ati twe duhengamye ntiduhengamye twe turi abantu twakoze icyegeranyo eh, cyashyiranywe mpuzamakungu yari dutumye ngiki mugabo rero kubera kitanezereje leta ngira urabona yuko iki kure mbere igahamagara n'abantu kugira ngo bajye kucamirira kure mugabo hagiye aba ndagure nk'akandi kantu gatonyi yaba ari nk'iyindi migambwe cyangwa iyandi mashyirahamwe avuga ati natwe reka tugende mu ibarabara tuvuge ko ari cyo hanyuma umuntu akaraba abo abagishyigikiye n'abatagishyigikiye rero ibyo ubu ntibiboneka neza kubera hagenda batagishyigikiye mhm. n'icyo rero nako n'agasembwa twebwe turakeneye yuko baza bagasubiramwo canke baza tugafashanya tukabaha ikaze mugakora bigenga mugabo twabahaye uburenganzira kandi natwe tubikurikirana hanyuma rero mbere bakazobasinyisha no kucegeranyo cegeranyo bashitseko ca nyuma hanyuma muri ico gihe leta ntizogihakana kuko izoba yaragisize ku mukono rero ubu naho bavuga bati ngira uca wumva yuko uretse ari uretse ko ari igikenye gusa cyane ugiye mu kuri uca wumva yuko harimo agahari rero kugira ngo byemegwe ne bisubigwemo nk'uko nabivuze ubwa mbere eh, eh, nta nzu yerekana umwotsi itari kwirashyira ni ukuvuga eh, leta itegereza kurabira kuri byinshi bavuze n'ubwo kumbe bitoba ari byose ibyo bemera akavuga ati turabyemera ni ukuvuga yuko bokorana n'abasanzwe bari muri uwo mugwi ku cyoba cyose kugira icegeranyo gisohoke bacumvikana ko yeee muga bibiri nabyo kimwe bibiri bitatu ntitubyemeza ko byabaye mwoza mukabitwereka mukaduha tukaba uburenganzira mukabidoma k'urutoki mukabitwereka nka leta tukabibona ni ukuvuga iki kandi babona kuko hariho n'ijambo rya afurika rigejwe rya sentare bavuze bati twebwe ikibazo cyoza iwacu aho kujya muri muri sentare mpuzamahanga ni ukuvuga barabonye yuko harimo ibibazo yerekeye iby'agateka ka muntu ko none eh, mu Burundi rero ubuvuga bati muri iki kiganiro twaragisomye ibyo twumva tubona ko ari byo ni ibi ibyo tutabona ko ari byo tudahurije ko kandi tutemeza ni ibi inyishu nayo rero niyo biyihe yoba yuko ibyo batemeza baza bakabibereka ingene babigize ko ubushakashatsi bakavuga uburenganzira bakabibereka hama leta nayo ikabihinyuza hanyuma bamaze kubihinyuza bakavuga ati bo aho urumva haba hari niko rero je hanura mbere eh, n'ubutegetsi na leta yuko biraba mu buryo bwa bwa bwa politiki mu buryo bw'ubuhinga mhm. hanyuma ibyo bya politiki bikaza mu nyuma urakoze cyane bakaba aribyo bahereza ko mugabo babiravye mu buryo bw'ubuhinga urakoze cyane kaniziyose abo barabahinga n'abahinga ba Roni bazotanga mhm. icegeranyo hanyuma ibizofatwa ingingo zofatwa zifatwa ni za politiki mhm. mugabo bo bakabahinga bakoresheje ubuhinga bwabo urumba rero naho byodadanuka hanyuma tukareka kwama twitana ba mwana ucaho ugasanga wiyamirije uyu ntumuhaye viza cyane ugasanga nawe atanze imihoho ugasanga byamaho biruko none bizoshikaye rero aho niho aba ku neza y'abanyagihugu bose y'abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi n'umutekano wabo boheza bakaraba ati iki ni igikorwa kitwega twese reka tukije inama turaba ingene twogikora mu nzira novuga atari ya politiki ubwa mbere mugabo mu nzira y'ubuhinga hanyuma ibizovamo bigatuma bija mu nyinshi za politiki mugabo mu nzira y'ubuhinga bamaze kuvyerekana Ego urakoze cyane reka ndagushimire kuri iyo ntererano yawe Canesius Karorero mu gihugu cy'ububirigi mugire ibihe byiza muherere muherereye twizere yuko bizo ku ya twese abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi hanyuma atawandya wangura muri uwo mwanya muto dusigaje eric muri rumengo yasubiye ku murongo n'ubu nyine ibirere ntibiri ko biratworohereza ariko muri aka kanya gato dusigaje telefone ziruguruye ku bwanyu ndabibutsa ko ikiganiro ariko aradiridimba turi ko turagaruka ku cegeranyo cyavuye mu bahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu rya oni baraba hirya agateka kazina muntu aho bahamagarira uburundi amakungu yose arazi yuko u rwanda n'uburundi ntibibanye neza u rwanda rurota yuko abari ku butegetsi mu burundi bokurwa ku butegetsi bagahabwa abo bari mu ngaho mu rwanda urumva rero none twakwizera gute icyo cyegeranyo Eh, okay urumva rero tuvugishije ukuri ukaraba impunzi uno munsi ziri hanze nyinshi ziri ngaho mu gihugu kibanye cyo ngaho urumva rero mu gihe iyo iyo raporo ihawe n'abo bantu bari ngaho mu bihugu bibanyi n'abazungu barimo none mu gihe abo bahinga baba basabye kwinjira mu gihugu kugira bagire amatohoza hama dufate nka leta ikavyanka none ubona baca bagira gute kucyo ntubona ko baca bakoresha ubuhinga bo babona bushoboka kugira bakore akazi kabo irahurira birashobora kuva ku budage bwabo e, leta y'u Burundi yababonyemo reka no aba bantu n'injyajya reka genda biyame hakiri kare ntibashire no mu gihugu kubera ubujyajya bwabo ariko n'ukuri urabye icyo cyegeranyo emwe cyuzuye ibinyoma ibinyoma ibinyoma ijana ku ijana none urumva uburundi ko mhm. bamaze kugenda muri bamaze kubitwarira muri oni oni nayo ikaba ariyo ipfukamye isi mu nda urumva nta kundi burundi buzogira sinzi rero ko bazobyifatamwo nayo ahandi icyo kinyoma icyo kegeranyo n'ukuri sinzi jesi none ko ubwawe ubona umuti woba wahe ku mpande zose kugira ibyo biguma ari mugabo byiza byumvikana ko na bose haba ku ruhande rw'ubutavuga rumwe na leta cyangwa ku ruhande rwa leta mbere no ku ruhande rwa loni kugira umunyagihugu ujya munyagihugu wo ku we aronke amahoro abandanye aroranirwa mu byasanzwe akora ni kibura cokogwa nk'inyishu cyangwa nk'umuti we woha bose ku mpande zose umuti noha ni uko nyine bakwita hanyuma bakababwiza ukuri bakababwira bakababwira mwebwe akarenganyo kanyu akadenderezo kanyu muhagarika ku kadenderezo hanyuma barabe ibyo bizovamwo n'ahandi n'ukuri iyo oni oni nayo iri manipire none abo bo kwita abantu ni leta yose cyangwa uvuga uti ko bavuga ati leta niyita bitabiye sentare ya cpi izotora amazina ivuge naka weho urarondegwa ngaha naka hmm. nuze ngaha hanyuma bazohamagarwa bagende bisigure nta kundi bazogira kuko ni ari kamfasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro karadiridimba kikaba cyari kiremeshejwe nanje medar niyo nkuru nimugire ibihe byiza aho hose muherereye guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona